بسم الله الرحمن الرحيم أي مسألة أخذنا في الباب السابق نعم كملنا باب التصوير وخرجنا من نتيجة تصوير تصوير ذوات الأرواح ما يجوز وهذا متعلق بالشرك بالله أصلاً طيب وحكمه مداهة خلق الله والنية ما هي شرط من حيث أنه يدخل في مداهة خلق الله لكن يكون شرطا لمن مثلا صور شيئا من ذلك على قصد أن يعبد على نعم على يكفر على يكفر donc l'image ou tout tout ce qui est représenté n'est considéré comme étant effacé que lorsqu'on enlève la tête voilà la tête يقول باب ما جاء في كثرة الحلف Là, j'aimerais bien qu'on prenne en entier, mais on va voir. Il y a cinq adillas, mais ils sont pas longs. On va voir. S'il faut couper, on coupera. Si on continue, on continue, on verra. يقول قول الله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الايمان فكفرته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين لكم اياته لعلكم تشكرون On verset Allah a dit que Allah ne vous reprend pas pour les serments faits euh, sans intention. Mais il vous prend pour ce que vous avez justement délibérément juré. Et son expiation, c'est-à-dire si on ne se tient pas ce serment, c'est de nourrir dix pauvres, de ce qu'on nourrit nos propres familles, ou alors de les revêtir, ou alors de libérer un esclave, et ceux qui ne trouvent pas cela, alors il doit jeûner trois jours. Et ceci en expiation pour votre serment. Si jamais vous jurez, alors préservez vos serments de cette manière que Allah vous euh, clarifie ces versets afin que vous remerciez. Donc là, c'est le hukm par rapport au halif. Est-ce qu'on fait un serment D'accord À la base, le serment, on s'y tient quand c'est dans le halal. Quand c'est dans le haram, هذه الآية تبين ما هو كيف الكفارة يقول لا يؤخذكم الله باللغو في ايمانكم اي لا يؤخذكم بما يجري على اسنتكم من الايمان اللاغيه التي يتكلم بها العبد من غير قصد ولا كسب ولا كسب ولا كسب قلب كقول القائل لا والله وبلا والله دونك لا le سي بارك الله Allah ne nous reprend pas pour lorsqu'on jure sans mettre de niyyah de serment ou autre comme les gens disent souvent tu étais là-bas là wallah j'ai pas été Nabi Fulan là wallah ma raïto هذا ما هو يمين طيب ما هو يمين car souvent les gens ils jurent sans ni mettre une niyyah de yamin donc là-dessus il y a pas de il y a pas de reproche ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اي ولكن يؤاخذكم بايمانكم المنعقده الموثوقه بالقصد والنيه اذا حنثتم فيها cependant Allah nous reprend pour les serments qu'on a fait justement intentionnellement et ensuite qu'on n'aura pas tenu فكفرته اي كفاره اليمين المنعقده اذا حنثتم فيها donc l'expression de ce serment qui n'a pas été respecté c'est comme dans le verset c'est ça l'ordre voyez c'est من اوسط ما تطعمون اهليكم اي مما تعتدون اطعام اهليكم منه ولا تصرفوا في ذلك ولا تكتروا donc on les nourrit de la même manière qu'on nourrit nos propres familles c'est-à-dire bil ma'ruf le pauvre tu le nourris bil ma'ruf et l'it'am on précise c'est le fait de le nourrir c'est-à-dire qu'en fait le pauvre n'a rien à faire à la base, tu lui apportes un ta'am qui est ja'iz. D'accord Et un ta'am, pas une chose qui est euh, un, élément nutritif, de la nourriture par laquelle tu manges toi et que ta, famille ne mange pas, tu viens, tu donnes de la farine après tu t'en vas. Là, Adama ou Ta'amad. Il faut qu'il ait mangé. Et si jamais tu t'es amené à donner de l'argent, comme le dit Cheikh Abdelhamid, Cheikh Yahya, par exemple, quelqu'un, tu lui dis, tiens, ça c'est une kafara pour que tu manges, tu n'as pas pu l'apporter à manger, il faut que cet argent, couvre toutes les dépenses que cette personne aurait à faire. Par exemple, il n'a pas d'huile à acheter, il n'a pas de gaz à utiliser, il n'a pas de poivre à mettre, tout c'est le donner comme un, comme un repas au restaurant. Même quand les gens ne savent pas comment faire, tu lui dis, donne-lui l'argent qui équivaut à un repas au restaurant dans son pays, le lieu où il vit, du marlouf. Tu dis combien ça coûte par exemple, un, je sais pas moi, un restaurant normal, euh, un plat consistant qui se nourrit, 10 ans, voilà, voilà, tant À la base, tu donnes à manger, mais des fois, peut-être tu peux pas. Tu vois Donc à ce moment-là, tu donnes une somme qui équivaut à un repas. Prêt. D'accord Et la boudne yashba. La boudne yashba qui soit rassasiée. قال أو كسوتهم الكسوة للرجال تصدق على ما يكسو البدن ولو كان ثوبا واحدا والكسوة للنساء تصدق على درع وخمار ou alors si tu, veux, tu, tu as le choix soit les nourrir soit les revêtir et tu le revêtis d'un vêtement qui recouvre d'accord le corps à la base et la femme ça peut même être un khimar khimar c'est le vêtement qui met en extérieur qui recouvre son corps ou tahrir raqaba ou intiaq euh, ou euh, mamlouk mu'min ou alors libérer un esclave croyant فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام اي من لم يجد واحدا الاقسام المذكوره فليصم ثلاثه ايام متتابعات ceux qui trouvent pas des trois choses précédentes alors ils jeûnent trois jours donc là c'est important هذا au tartib le tartib c'est tu as le choix entre les trois choses précédentes soit tu nourris soit tu revêtis soit tu libères un esclave aujourd'hui il n'y a plus d'esclaves donc il ne reste que deux et après, si tu ne peux pas nourrir, tu ne peux pas revêtir, alors là, tu passes au CIAM. Parce que des gens, ils font CIAM direct. On dit là, si tu as des moyens de nourrir 10 pauvres, tu les nourris. D'accord Tu les nourris. C'est 10 en même temps Tu peux obligé de faire en même temps. Tu peux faire un par jour. Par contre, c'est 10 différents. c'est dit bien itham ashara masakin. D'accord Donc là, c'est 10 pots différents. Par yamin. Maintenant, ça plusieurs yamin. Voilà. يقول ذلك كفاره ايمانكم اي ذلك المذكور كفاره ايمانكم كما ذكرنا في qu'on اذا حلفتم اذا حلفتم وحلفتم et le serment n'a pas été rempli واحفظوا ايمانكم اي لا تكسروا الحلف اذا حلفتم ولا تحصنوا ولا تح تحنثوا نعم اذا حنثتم ولا تتركوها من غير تكفير يقول شرح الاجمالي يخبرنا الله سبحانه وتعالى انه لا يؤخذ الا من قصد في حالف اليمين الحقيقه الموثوقه والموثقة أن عليه الكفارتي ذي حنث في ذلك تلك اليمين وقد وضح الله الكفارة هنا حيث بين أن إطعام عشرة مساكين بلا إسراف ولا تقتير donc là c'est important par contre quand on dit tu nourris comme ta famille c'est sans gaspillage et sans avarice tu les nourris comme tu nourris ta famille bil ma'ruf et selon tes moyens également c'est pas t'es riche et tu viens tu donnes Hein tu donnes des, aliments que tu n'auras pas à ta famille, tu vois. Et c'est pas non plus tes pauvres, tu vas te faire un, buffet, un, banquet, alors t'as pas les moyens à la base, même pour ta famille, tu le ferais pas, tu vois. Tu donnes bil ma'ruf. أو كسوتهم أو تحليل رقبة مؤمنة من الرق أن طيب وأن من لم يجد واحدا من هذه ثلاثة فإن عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات et c'est important trois jours d'affilée C'est pas un jour, un moment, un jour plus tard, un jour plus tard, là. Trois jours d'affilée. Maintenant, t'es pas obligé de le faire directement après. Tu peux les faire avant de mourir. Tu vois. C'est, un miché, c'est tu les fais avant de mourir. Mais quand tu les fais, c'est trois d'affilée. وقد جعل الله هذه الكفارة حلا وفرجا عن من تورط في اليمين وراء غيرها خيرا منها فإن لم فإنه فإن له أن يحنث فيها ويكفر بما ذكر ثم أمر المسلمين بحفظ أيمانهم وعدم الإكثار منها حتى لا يتعرضوا للحنث فيها فيستخفوا بربهم donc là c'est une issue qu'elle a accordée aux gens qui des fois font un serment et ils regrettent qu'ils quand ils voient une chose qui est meilleure طيب جاء في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف ثم راى اتقى منها فليكفر والتي بالتقوى celui qui fait qui jure d'une chose et après il voit qu'en fait c'est une chose, une chose, un choix qui est meilleur que cela alors qu'il rompt son serment en faisant les conditions et qui veut parce qu'il est plus pieux qui est meilleur alors quelqu'un dit wallahi j'entrerai plus chez Fulan dispute et il jure j'entrerai plus chez Fulan et un jour, il voit qu'en fait, à rentrer chez lui, il y, a, une maslaha pour différentes choses. Ne pas rentrer chez lui, ça amène plus de mal, en fait. Tu vois Donc, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Il ne reste pas buté, non, j'ai juré, je rentre. Non. Toi, tu romps ton, serment et tu rentres chez Fouled. Parce que là il dit, j'ai juré, je peux plus. Si, tu peux. Alors, tu tu peux. Et même le fait de rompre est meilleur pour toi. Maintenant, ils restent butés sur leur euh, halif et ils veulent pas. Et t'en as, pareil, leur halif, il était correct, mais comme ils n'ont pas la euh, azim à tenir, ils rentrent direct. Tu vois Par exemple, il dit, euh, même chez eux, pas chez Foulaine. Et c'est mieux qu'il n'y pas chez Foulaine. Il y a trop de mal. Tu vois Et après, il y a souvent de chez il y a des, il y a des trucs qui l'intéressent. Et il tient plus. Il dit, ouais, je vais rentrer chez lui finalement. On dit, non, toi, c'est bien que tu continues avec lui. Ça, je donne là-haut. Et pour toi aussi, rentre chez lui, tu, fais du mal. On va plus chez lui. Ouais, mais il y a si ça, ça, ça, ça. Et il rentre chez Foulaine. Donc voilà maslaha. Donc, dans ce verset, Allah nous montre qu'il ne faut pas trop jurer, car cela peut réamener justement à minimiser de cet acte qui est important, qui est de jurer, de, de, de, de faire un serment au nom d'Allah. ثم بين أن ثم بين أن ما ذكر من الأحكام نعمة يجب الشكر عليها وعلى غيرها من نعم الله التي لم تعد ولا تحصى وهكذا أعلن الإسلام سماحته يسره ووضع الحلول للمشاكل قبل وقوعها ودعا إلى تحليل العبيد من الرق وحث على ذلك منذ 14 14 قرنا قبل أن يفيق الغربيون من جهلهم ويستقيذوا من نومهم وينسبوا ذلك إلى أنفسهم Donc l'islam montre la tolérance qu'il a, cette religion, du fait qu'elle te montre comment te libérer des problèmes avant même qu'ils n'arrivent, pour être prévoyant. Et également, l'islam incite à libérer les esclaves Et là, on parle des croyants. D'accord Et cela, euh, ça depuis 14 siècles. Bien avant que les Occidentaux, justement, se vantent, eux, d'avoir aboli l'esclavage. Et font, croire que cela vient d'eux. Voilà, l'islam l'a fait avant vous. Et en plus, l'esclavage en islam n'est pas comme ceux des Occidentaux. Il y a des règles. Et il y a une maslaha derrière, c'est quoi C'est que les gens entrent en islam. C'est-à-dire qu'un esclave qui est sous un maître musulman, qui applique bien les règles, il va voir que c'est un khayr. Abu Huraira a dit L'awla al-jihad wa bir ummi la hababtu an Ça n'aurait pas été le jihad sabilillah et la bienfaisance envers ma mère, je m'occupe d'elle, je vouloir être un esclave. mon l'esclave en islam, il a des hukuk et qu'il est respecté et qu'il a du âge également dans ce qu'il fait. Donc et là l'islam incite la personne à al muslim à libérer les esclaves musulmans. Et nous c'est pas basé comme les koufars sur une ethnie. Les koufars ils ont fait la traite des Noirs, car ils étaient considérés comme des êtres inférieurs et autres. L'islam, non, c'était les prisonniers de guerre, quelle que soit leur ethnie. Vous pouvez être blanc, noir, rouge, c'était un kafir. On prenait les femmes, les enfants en esclaves, et les soldats, soit étaient tués, ou soit ça dépend de la maslaha. Et l'enfant, il est pris en esclave, il grandit, il grandit au milieu de qui Des musulmans. Et plus tard, c'est normal pour lui d'être musulman. Il est libéré. D'accord Il est libéré elle a des droits. Quand l'esclave il se marie, euh, la femme esclave, la servante, le maître a le droit d'avoir des rapports avec elle. Une fois qu'elle est mariée, elle la touche plus. Il la touche plus, elle est mariée. chez les koufars, il fait ce qu'il veut avec elle. Marié, pas marié, il fait ce qu'il veut avec elle. Et il ne donne pas ses droits. il y a plein de règles, bon, cela, n'est pas le sujet. Mais pour dire que les deux ne sont pas, comparables. Les gens, vont dire, ouais, chez vous aussi, il y a de l'esclavage. Mais c'est pas le même. D'accord C'est pas la même raison Et l'objectif n'est pas le même également. Ça, c'est un autre bab. قال الفوائد بيان سماحة الإسلام cela montre la tolérance de l'islam ثانيا لا إثم ولا كفارة في اللغو اليمين donc il n'y a pas de péché pour la le serment fait sans intention et là quand on dit serment ça peut dire wallah ça peut être une niya de serment ثالثا تحريم الحنث في اليمين المقصودة لغير المصلحة qu'il n'est pas permis de de rompre un serment attention un serment prononcé intentionnellement sans qu'il y ait un intérêt derrière. رابعا وجوب الكفاره في اليمين التي حنث فيها وهي كما فصلها الله في الايه qui est obligé d'expier justement la, le serment qui n'a pas été respecté de la manière où Allah l'a détaillé خامسا سبق الاسلام لتحليل العبيد وحث على ذلك que l'islam a devancé justement dans la libération de l'esclave et incité سادسا تحريم الاكثار من الحلف qui n'est pas permis de trop jurer. Sabi'an wujub hifz al-yamin an al-kadhib également qu'il ne faut pas jurer en mentant. Et ça on l'a déjà pris auparavant. مناسبة الآية للباب حيث دلت الآية على تحريم الإكثار في الحلف لغير سبب que le verset est venu pour montrer l'interdiction de trop jurer sans raison valable. مناسبة الآية للتوحيد حيث دلت الآية على تحريم الإكثار من الحلف لأن ذلك تنقص لتعظيم وتنقص لتعظيم الله وذلك مناف للتوحيد Et justement, le verset dit, montre qu'il ne faut pas trop le faire, car cela vient à réduire justement du ta'zim d'Allah. Et cela s'oppose au tawhid. Car quand tu jures, tu jures au nom de qui Donc quelqu'un ne va pas dire Wallah, Wallah, Wallah, c'est-à-dire que c'est comme s'il s'en fichait un peu, c'est facile, c'est venu sahel pour lui, tu vois. Et là, mawakaza, la chéle, les habits sahel. Je me quand on était petit, quand j'étais chez les scouts, on avait ce qu'on appelait la parole de scout. Tu vois, quand quelqu'un parlait, des trucs. Et après on disait, tu donnes ta parole de scout, et là, ça, ça, là tu, ne rigolais plus là. Là on montait pas pour ça. Hein. Voilà, ce là on montait pas. Même en dehors de, des séances de scoutisme, on était à la maison, ma soeur me dit, tu disais des trucs, je disais des trucs, elle me croyait pas. Je dis, donne ta parole de scout. Et quand je montais, je me taisais direct. Je pouvais pas dire, ah, tu mens, tu mens et tout, tu veux pas être dans de scout. On montait pas. tellement on a vu la chose en voie importante, parole de school, c'est-à-dire ça, c'est ton, ton, éthique. Tu mens là-dessus, on ne va plus jamais le croire, sur rien de tout, tu vois. Regarde. Aujourd'hui, les musulmans, avec Allah et Wallah, tout va. عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقه للسلعه ممحوقه للكسب والكسب الكسب نعم qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que dans le sens en fait que les gens jurent pour vendre leur euh, que le, le, serment qui est fait pour vendre la, la marchandise taïeb annule la baraka de la vente en fait هذا هو المعنى طيب كما في شرح كلمات منفقه للسلعه اي سبب لرواجها وربحها في الحاضر quelqu'un qui jure pour vendre une marchandise موح ناسي يعني مينيرال ناسي ممحوقة ريخي محققة الكسب أي سبب لزوال بركة الكسب دفع دفع الصلاصة ومن سأنلف البركة دولا بنت يقول في شعر إجمالي يقولون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أن حلف البائع على سلعة كذبا قد يروجها ويؤدي إلى بيعها والربح فيها ولكنه سبب لزوال البركة ولزوال بركة كسبها وعدم نمائه فيأتيه النقص من أبواب أخرى فربما ذهب رأس المال والربح معا فإنما عند الله لا ينال بمعصيته والدنيا وإن تزخرفت للمعاصي مؤقتا فإن نهايتها إلى الزوال والعقاب في الآخرة donc là comme on a expliqué que celui qui vend une marchandise en, en jurant et en mentant cela, même s'il vend la marchandise et qu'il voit qu'il a, il en tire un gain ou quoi, par la suite, il en paie les conséquences. Dans, un domaine ou un autre, cet argent il va partir. Et s'il ment pas, bah c'est un mauvais comportement car ça amène à ce qu'on a dit tout à l'heure. Yahlif, euh, birer les masabab. Sauf si, vraiment, on ne croit pas dans ce qu'il dit, tu vois. Tant, mais ça vaut tel marchandise, par exemple, il vend, je sais pas moi, un camis pour tant. Et il dit, c'est un camis de telle marque, pris dans tel pays. L'autre dit, Wallah. Il dit, Wallah. tu jures, Wallah. C'est un vrai, parce qu'il faut des copies, tu dis, c'est un vrai, un tel endroit, je paye tant. Wallah. On fait ah, maintenant, on jure tout le temps, alors qu'il n'a pas le demandé, ça, c'est pas bon. Mais, c'est pas haram en soi, mais ça amène à quoi Je pense pas haram dans la vente, mais ça amène à su'adab à Allah. Ça revient au verset précédent. C'est-à-dire, c'est pas un serment, mais il jure trop pour rien, tu vois. Donc après, les gens, quand tu jures trop pour rien, on plus sérieux. Ah là. Parce qu'on dit, si tu, si tu jures pour ça, alors que c'est hazil, qu'est-ce que tu vas nous faire pour un truc qui est important Donc, alors, et si, bien sûr, il ment, il jure en mentant, alors là, c'est Yamin Ramos. Yamin Ramos. Et il perdra la baraka de sa vente par la suite. Al-Fawa et Tahlim min halif. Donc, il n'est pas permis de trop jurer. ثانيا تحريم ترويج السلع بالحرام qui n'est pas permis de vendre la marchandise par le haram هذا معروف ثالثا الكذب في البيع والشراء سبب لزوال البركه donc mentir dans la vente et le négoce cela est une cause pour perdre la baraka et c'est l'a dit le Nabi sallam البيعان في الخيار ما لم تفرقا فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت برك بيعهما il a dit les deux le vendeur et l'acheteur sont dans le choix tant qu'ils ne sont pas séparés D'accord Ils peuvent revenir à ce qu'ils ont dit. Et il a dit, s'ils disent la vérité et qu'ils déclarent, alors il y aura baraka dans leur vente. C'est-à-dire le vendeur, il a bien vendu. Sans cacher les deux rien du tout. Et à un prix qui, qui, qui, mérite. Pareil pour l'acheteur. D'accord L'argent vraiment, il a, kaza. Il n'y a pas eu de mensonge, il y a une baraka. Si elle met l'un des deux ou cache quelque chose, il n'y aura pas de baraka dans la vente. مناسبة الحديث الباب حيث دل الحديث على تحريم الاكثار من الحديث بغير سبب comme on l'a dit dans le, dans le délit précédent مناسبة الحديث التوحيد حيث حرم الحديث الاكثار من الحديث لأن ذلك تنقص تعظيم الله وذلك مناف للتوحيد نعم الإمام علل الإمام علل ثم يقول عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ويزكيهم ولهم عذاب أليم وشيء مت زان وعال مستكبر رجل جعل الله بدعته لا يشتري إلى بيمينه ولا يبيع إلى بيمينه رواه التبراني بسند صحيح وصححه الألباني النبي صلى الله عليه وسلم dit trois hommes. Trois hommes. Catégorie d'hommes, on va dire. et sont dedans également les femmes hein. même tarif baisse qu'Allah ne leur parlera pas et ne le purifiera pas et iront à châtiment douloureux un vieillard fornicateur un pauvre orgueilleux et un homme qui vend sa marchandise que en jurant ou qui ne vend qu'en jurant, qui n'achète qu'en jurant. يقول الشيخ الكريم ثلاثة لا يكلمهم الله ألا يكلمهم يوم القيامة لارتكاب المعاصي que Allah ne leur parlera pas pour le péché qu'ils auront commis. Et là, quand on dit qu'il ne leur parlera pas, c'est d'une parole d'agrément. Sans quoi Allah, il parlera à tout le monde. voyez Il n'y a aucun entre vous sans que ce Seigneur lui parlera, sans qu'il y ait une interprète entre les deux. Mais là, le fait qu'on les versets et qui parlent qu'Allah ne parlera pas, c'est d'une parole d'agrément. Sinon, tout le monde entendra Allah lui parler pour la remise des comptes. ويزكيهم الا يطهرهم من دنس الذنوب بالمغفرة c'est-à-dire qu'il ne purifiera pas par l'expression de leur péché وشيميت زان وشيميت تصغير أشمت والشمت هو الشيب قد صغره تحقيرا له لأنه زان لأنه زنا ودعي للزنا وقد ضعف عنده فدل على مع... على أن معصية طبع له وجب الله donc là وشيميت c'est un diminutif comme rajul ou rajil Abd À la voix euh, Pour dire, en fait, il était là, vraiment c'est par mépris qu'il a appelé comme ça. Il y a un petit vieillard. Car à un moment, son âge, c'est fini genre de shahawat. Et pourtant, il est encore dedans. Il est à fond dedans et il, est, il y appelle. Donc ça montre que c'est une personne pour qui les péchés sont de son nature, de sa nature première. C'est quelqu'un personne de Marassi. C'est sa nature de faire des péchés. Wa'alin ay faqir dhu ali ou ayal. Donc ail là c'est un pauvre qui a une famille. Comme un père de famille, il est pauvre. D'accord Il a une famille et mustakbir et mutakabbir ala nas مع أن سبب الكبر غير موجود فيه وهو الجاه والمال فدل على أن الكبر طبع له وجبله et comme lui il a aucune raison à la base l'orgueil c'est allé pour tout le monde mais lui il a aucune raison c'est-à-dire il a pas de rang social il a pas d'argent il a rien qui lui permettrait de pouvoir s'imaginer qu'il a un rang sur des gens il a rien du tout donc il prouve comme le vieux que lui c'est une chose qui est en lui qui est naturelle en lui donc c'est pas bon alors que dire s'il était s'il était riche les pauvres il est comme ça qu'est-ce qu'il va faire quand il va être riche ورجل جعل الله بداعته أي جعل اليمين بداعة له لكثرة استعماله لها et donc une personne qui n'arrête pas de jurer pour acheter et pour vendre الشرح الإجمالي يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أصناف من الناس ويكلمهم الله يوم القيامة ويطهرهم من دنس الذنوب بالمغفرة وذلك لارتكابهم المعاصي مع عدم دافع إليها مما يدل على أن المعصية خلق أو خلق لهم وتبع جبلوا عليه وأول هؤلاء الثلاثة الذي ذنى وقد تقدم سنه وضعفت شهوته وثانيهم الذي تكبر على الناس وقد فقدت أسباب الكبر بالمال والجاه وثالثهم الذي استخف بالله عز وجل بإكثار فاكثر الحليف به لغير سبب صحيح دونك لا ستي لي 3 sans من un على الاخر يقول الفوائد اثبات الكلام لله عز وجل على وجه يليق بجلاله دونك لا سابوف prouve الله يبارك ثانيا اثبات ان الله يكلم اهل الطاعه اهل الطاعه دونك Allah parle لو جون de l'obéissance même aux obéissants mais comment كلام بغير رضا بسخط ثالثا تحريم الزنا والكبر والاكثار من اليمين ce qui montre qu'il est interdit de faire zina bien sûr et quel que soit l'âge hein. il y a des gens pour qui c'est pire et également l'orgueil comme on dit même pour un riche c'est pas permis mais pour un pauvre c'est pire encore et le fait de jurer مناسبة الحديث للباب حيث دل الحديث على تحريم الاكثار من الحليف لغير سبب مناسبة الحديث التوحيد حيث حرم الحديث الاكثار من الحليف لأنه استخف استخفاف بالله وذلك ينافي التوحيد donc le fait de trop jurer ça montre que tu n'estimes pas Allah sa juste valeur et ça sera le dernier verbe du livre estimer Allah sa juste valeur ثم يقول ونكمل ها نكمل او نقف مكمل طيب غزل دليل اسم وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال عمران فلا أدري أذكر بعض كرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعضهم قوم يستشهدون يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يتأمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن والسمن نعم السمن Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les meilleurs des gens de ma communauté sont mon siècle, puis ceux d'après, puis ceux d'après. Et Imran, le rapporteur, le sahabi, il a dit, et je ne sais pas s'il a dit deux fois ou trois fois après son siècle à lui. Après, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis viendra après eux, après ce siècle-là, des gens qui témoigneront alors qu'on ne leur a pas demandé de témoigner qui trahiront alors qu'on leur a confié et qui ne seront pas loyaux envers leurs vœux et dans qui l'obésité au fond de qui l'obésité apparaîtra. يقول قرني القرن العصر متقاربة أسنانهم وقيل مدته 80 وقيل 60 وقيل 100 وقيل غير ذلك donc le corne c'est le siècle à en fait c'est les contemporains d'accord les gens de ton de ta génération à peu près et certains ont dit qu'un corne c'est 80 d'autres ont dit 60 et d'autres ont dit 100 ans قال عمران لفلا ذكر بعض قرنه مرتين ثلاثا ما شك فيه عمران تحقيقه في حديث ابن مسعود بعد قرن ثلاثا Donc Imran spécifie l'Abbé sallallahu alayhi wa sallam l'a dit deux fois ou trois fois. Et dans le hadith qui va venir après d'Ibn Mas'ud, qui est presque le même, c'est trois fois en fait. Donc en fait, trois siècles après le sien. Qui sont le tabi'in, adba'a tabi'in, ou adba'a adba'a tabi'in. Et on appelle ça al-qurun mufaddala, le meilleur siècle. يشهدون ولستشهدون أي يدون الشهادة قبل أن تطلب منهم لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريم الصدق donc ils témoignent avant qu'on leur demande pourquoi car ils ne sont pas soucieux de la vérité ils se précipitent à vouloir témoigner sans qu'on leur a demandé et qu'ils n'estiment pas la shahada sa juste valeur c'est une chose qui est très importante la yufun ay la yu'addun ma wajaba alayhi fi an-nazar et donc ils ne sont pas loyaux envers leurs vœux ويظهر فيهم السمن يحبون التوسع في المأكل وفي المأكل مأكل نعم والمشارب وهي أسباب السمن وذلك لرغبتهم في الدنيا وغفلتهم عن الآخرة et donc tu verras chez eux l'obésité va apparaître les gens sont plus en plus obèses car ils aiment justement beaucoup manger beaucoup boire et c'est parmi les causes qui amènent à grossir et cela pourquoi pour leur convoitise de ce bas monde et leur inattention de l'au-delà يقول الشرح الإجمالي يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن خير هذه الأمة قرنه وقرون الثلاثة التي بعده وذلك لتوارث آه، الإسلام ونظرته وسلامته من دس الملحدين وزنادقة ثم يقول الخير في هذه الأمة وينتشر الشر قرنا بعد قرن فيظهر أناس يبتدرون آه، يبتدرون الشهادة قبل أن تطلب منهم ويخونون من استأمنهم ولا يوفون إذا نظروا ويكبرون على الدنيا زخرفها وشهواتها حتى يظهر فيهم السمن Donc dans ce hadith, comme on expliqué, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que les meilleurs des siècles sont les siens, le sien et les trois d'après. Et du fait qu'à leur époque, justement, l'islam était plus souple et plus serein et préservé des, de l'insertion des mécréants, des athées et des anadiens, des hypocrites, et qu'il y avait moins de mal. Et par la suite, les choses sont aggravées, comme vous le savez, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il qu'il n'y aura pas une époque, que ceux qui soient après sont pires qu'avant. Et il viendra, justement, dira, appartenant des gens qui feront pas un témoignage avant qu'on leur demande. Et trahiront ceux qui leur ont confié des choses, et ne respecteront pas leurs vœux, leurs vœux et se noieront dans la dunya. Et de là paraîtra l'obésité. يقول الفوائد تفضيل القرون الأربعة الأولى donc cela montre que les premiers quatre premiers siècles étaient les meilleurs ثانيا تحريم الخيانة que la trahison n'est pas permis ثالثا وجوب الوفاء بالنظر qui est obligatoire de remplir les vœux رابعا تحريم الاشتغال بالدنيا وملذاتها عن الآخرة qui n'est pas permis de faire devancer les occupations mondaines à celles de l'au-delà c'est-à-dire que ce qui est wajib et religieux passe en premier en priorité maintenant dans la dunya il y a toujours des choses qu'on est obligé de prendre mais là, faut pas, euh, comme on dit, ta dunya, mets-la au service de ta religion, et non pas le contraire. Et là, la dunya sera facile. Si tu mets ta dunya comme priorité, et ta religion en chose secondaire, c'est là que tu vas, tu vas trimer. Akid. يقول مناسبة الحديث في الباب حيث دل الحديث على تحريم عدم الوفاء بالنظر donc ce hadith indique qu'il n'est pas permis d'être déloyal envers le vœu et d'autres choses bien sûr مناسبة الحديث الباب حيث دل الحديث على تحريم عدم الوفاء بنظر لأن ذلك استخفاف بالله وتنقص عظمته وذلك منافي التوحيد et le fait justement de ne pas remplir ses vœux cela montre une négligence et un mépris du droit d'Allah de son ta'zim et cela s'oppose au tawhid là une mulahaza qui est importante الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون وقوله خير الشهداء الذي ياتي بشهادته قبل يسأل قبل أن يسألها وهو أن نقول يجوز للشاهد أن يدلي أو يدلي بشارته قبل طلبها إذا جاهل صاحب الحق ويحرم على شاهد أن يدلى بشارته قبل طلبها إذا علم صاحب الحق Donc maintenant il dit il y a deux hadiths qui peuvent paraître contradictoires. Ce hadith là qui disent que qui blâme les gens qui témoignent avant qu'on leur demande. un autre hadith, il dit le meilleur des témoins, c'est celui qui témoigne avant qu'on le demande. Donc en apparence, ça paraît ah, t'en as un Et en fait, non. Le char, c'est que quoi C'est que lui, là, le et de témoin qui est bon, qui témoigne avant qu'on le demande, c'est quelqu'un qui sait que son témoignage est demandé et que les gens ne savent pas qui c'est. D'accord On n'entend pas qu'on dise, ouais, euh, qu'on lui demande. Il sait qu'on ne va pas le savoir s'il ne parle pas. Donc qu'est-ce qu'il fait Avant qu'on lui demande, il vient et dit, moi, je suis témoin de telle chose, et c'est un tel qui a fait ça. Et son témoignage, on a besoin de lui. Et les gens ne savent pas qui c'est. Donc là, il témoigne. Et les autres sont des gens, on sait qu'ils savent, on ne leur a pas demandé, car on n'a pas besoin de leur témoignage. En fait, la chose est déjà conclue, sans leur témoignage. Eux, ils viennent quand même. D'accord Par exemple, on a attrapé un voleur, tous les preuves sont là, pris en flagrant délit et tout, l'autre, il vient et dit, ouais, c'est lui, on sait, c'est bon. Ouais, Parce que lui, il était juste pour se venger ou pour un, autre cause. Ah bah, si par contre il a volé, personne ne sait, à part toi, bah t'attends pas qu'on te demande. Tu dis, moi, je, je témoigne, je l'ai vu, c'est lui qui a volé. D'accord On sait pas que tu le sais toi, et ton témoignage, on en a besoin. فهمتم الفرق بينهما طيب ثم آخر دليل حديث ابن مسعود c'est presque le même أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجي قوم donc il a dit que le Nabi dit les meilleurs des gens sont mon siècle puis ceux qui le suivent puis ceux qui le suivent et là ça rentre encore une fois puis ceux qui le suivent je sais pas pourquoi il le dit pas là et viendront des gens dont le témoignage dévancera leur serment et leur serment dévancera leur témoignage شعر كلمات تسبيق شارة أحدهم يمينه ويمين شارته إشارة إلى السرعة في الشارة واليمين وذلك استخفاف منه بالله عز وجل والاستحتار بمكانة الشهادة واليمين Donc en fait, ce sont des gens, ils jurent trop vite et témoignent trop vite. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit que son témoignage devant son serment et son serment devant son témoignage, c'est-à-dire ils jurent trop vite et témoignent trop vite. يقول الشهر الجمالي يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن خير هذه الأمة وأفضلها هم أولئك القرون الأربعة الأولى والنباب الشر ينفتح بعضهم وقد وقع كثير مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع كثير مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فكثر الإلحاد وزندقه وغرب أمر الدنيا واتبع الناس الهوى واستخفوا بأمر الله فسهل عليهم أمر اليمين والشهادة فتسارعوا إليها قبل أن يطلبوا منهم Donc là, ça revient à ce qu'on vient de dire. D'accord Ça, c'est même le sens que le hadith précédent. Les meilleurs des gens sont les quatre premiers siècles, et qu'après, les époques vont se détériorer, et le mal va s'empirer. Et que les gens vont commencer à jurer pour rien, et à témoigner sans qu'on leur demande, sans besoin. الفوائد بيان تفضيل القرون الاربعه الاولى على غيرها ce qui montre que les quatre premiers siècles sont les meilleurs ثانيا فيه معجزه النبي للنبي صلى الله عليه وسلم حيث وقع كما اخبره cela montre le miracle du Nabi sallam car cela s'est déroulé comme il avait prévu comme il avait prédit plutôt et ça il ne connaît pas l'invisible c'est Allah azza wa jalla qui lui a révélé ثالثا تحريم تصرف في الشهادات قبل ترابيها qui n'est pas permis de se hâter à témoigner sans qu'on ne te l'ait pas demandé, et si on n'en a pas besoin également. C'est un point important, qui n'est pas besoin. Sinon, voilà, le hadith, il y en a besoin, alors témoigne, avant que le coupable ne soit en santé et ne se sauve. Et zalik, le témoignage, il n'est pas permis de le cacher. C'est une chose qui amène à un droit quelqu'un ou autre, d'accord Et que soit témoignage peut amener à cela, parle. N'attends pas qu'on t'appelle, parle. رابعا تحريم الحليف بدون استحلاف et en fait que là-bas qu'il n'est pas permis de jurer sans qu'on ne te l'ait pas sans, sans qu'on ne te l'ait demandé et ça on l'a vu dans Abwab que c'est pas l'azim des fois il faut que tu jures sans qu'on te l'ait demandé c'est une maslaha et même le fait de dire tahrim al-halif بدون istihlaf tahrim je pense pas que c'est haram non plus c'est l'avis de l'auteur mais je pense pas que c'est haram non plus مناسبة الحديث الباب حيث دل الحديث على تحريم مصارعة في الحلف دونك لو حديث montre interdiction de se précipiter à مناسبة الحديث التوحيد حيث حرم الحديث مصارعة في الحلف لأن ذلك استخفاف بالله وتناقص عظمة لتعظيمه وذلك مناف للتوحيد مما علاك la وقال إبراهيم النخعي كانوا يضربون يضربوننا على الشهادة ولا حقد حتى الصغار دونك il disait ibn ibn al-nakhai qui nous frappait c'est-à-dire les grands pour les témoignages d'accord et le serment alors nous étions petits مناسبه الاثار للباب حيث دل الاثار على ان بعض السلف يمنعون عفوا نعم يمنعون اولادهم من اعتياد التزام العهد حتى يعترضوا ما وصي حتى يعترضون بدون نون لنكاثه ويأثموا بذلك ايوا parce que dans le deuxième ils n'ont pas mis de noun le premier ils ont mis de noun il n'y a pas de noun hein une erreur là pareil c'est la yartaridou donc ce athar indique que les, parmi les salafs certains empêchaient leurs enfants de s'habituer justement à jurer tout le temps car cela va les habituer à cela ils finiront par tomber dans le péché plus tard en grandissant et aujourd'hui le moussiba ce sont les enfants qui n'arrêtent pas de jurer du matin au soir pour rien du tout donc s'ils grandissent avec ça qu'est-ce qui va se passer ils rentrent là-dedans et les salafs frappent leurs enfants par rapport à ça vous arrêtez de jurer pour rien اليوم ادنى شيء والله ورب الكعبه اقسم بالله العظيم ils enchaînent et ils mentent en plus ils mentent ça enchaîne et ça ment donc l'enfant faut pas l'habituer à ça quitte à le frapper c'est une chose qui va plus tard va lui nuire dans sa religion هنا والحمد لله رب العالمين